Labrīt, rādījumā arī Latvijas klausītāji. Ir 9 un 14 minūtes ar tevi ētrā priesteris Pēteris Skudra. Atvainojos par eh, to, ka šoreiz katehēze sākās vēlāk. Ir eh, bijušas nelielas tehniskas kļūmes, lai mēs varētu pieslēgties šai katehēzē, jo eh, šodien mums katehēze ir attālinātā veidā no Daugavpils. Esmu šeit Marijā Osterī, Jēzus sirds draudzē Daugopilī un kopā ar mums ir arī priesteris Dmitrijs Arķomovs. Labrīt! Labrīt! Jā, mums ir eh, tāda eh, šodien attālināta eh, katehēze, tāpēc, ka mēs gribam sākt skanēt arī Daugopilī. Un mēs šeit Daugopilī tad apmeklējam draugus, apmeklējam klausītājus, prāvestus, lai aicinātu palīdzēt Radio Marija uzvarēt šajā konkursā. Konkurs gan ir liels, ir septiņas septiņas radiostacijas pieteikušās uz eh, vienu eh, frekvenci, tad mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs eh, visu klausītāju atbalsts, kuri ir šeit Daugopilī. Jūs tad varat arī rakstīt uz Nepilnu padomes e-pastu vai adresi, ka jūs vēlētos dzirdēt radio Marija Daugopilī. Un arī pierakstiet to, kāpēc jūs gribētu dzirdēt radio Mariju Daugaupilī. Un tad arī pie viena esot šajā pilsētā apmeklējot priesterus, tad arī katehēze eh, no šejienes. Un eh, priesteris eh, Dmitrijs mēdz regulāri uzrunāt cilvēkus savā Facebook kontā. Varbūt tu vari mums mazliet pastāstīt, par ko tev ir šīs uzrunas un cik regulāri tu tās veids. Nu, īstenībā tas bija tāds pandēmijas auglis, jo vienā, vienā brīdī, kad mēs nevarējām tikties draudzē, Eh, faktiski vienīgā iespēja kontaktēties ar draugu bija eh, internets. Un mums jau kādu laiku, jau no 14. gada, ja nemaldos, pastāvēja draugs konts Facebook. Un no šī konta mēs sākam sākumā translēt misiju, un vēlāk radās arī tāda ideja, ja jau mēs nevaram satikties uz katehēzi klātienē. Līdz ar to, kāpēc mēs to nevarētu izdarīt neklātienē? Un tā arī radās tāda ideja, ka sēžot mājās, vienkārši palaižot no sava telefona streamu, tiešraidi, es vienkārši sāku runāt par tiem, par tiem tematiem, kas mani aktuāli interesēja. Bez kaut kādas konkrētas sistēmas, bez kaut kāda plāna. Un tā arī vienkārši palika. Un kā es redzēju, ka vismaz daži klausās, skatās, līdz ar to nolēmu, ka varbūt nevajadzētu arī apstāties. Kaut arī tagad varam nākt klātienē uz baznīcu, tik un tā šie strīmi vai šie, šīs tiešraides palika. Un viena no tavām tiešraidēm nesen bija par uh, kādu uh, Vatikāna uh, atskaiti, kas tiek sniegta katru gadu. Jā, tur varbūt var mums mm. pastāstīt par šo atskaiti. Eh, nu, īstenībā katru gadu gan Vatikāns, gan arī nevalstiskas organizācijas eh, nodarbojas ar to, kā monitorē um, tādu situāciju pasaulē attiecībā uz uh, kristiešu vajāšanām, attiecībā uz vispār cilvēku vajāšanām, um, kura, uh, un šo, šis vajāšanas balstās tieši uz uh, reliģiskā Uh, pastāv tāda organizācija, es nemaldos, viņa tika dibināta ASV, bet es ar viņiem pirmoreiz sakontaktējos jau Polijā, Open Doors, un viņi katru gadu sagatavo tādu uh, atskaiti par to, um, kurās valstīs, uh, kādā veidā notiek šīs vajāšanas vai tāda, uh, varētu teikt, kristiešu un arī citu reliģiju apspiešana. Šogad vēl nav parādīja, parādīja 2000, par 2021. gadu, jo tā parādīsies tikai aprīlī. Eh, bet es eh, katru gadu eh, mēģinu paskatīties uz tiem cipariem, un kaut arī es neizlasu visu to atskaiti, jo parasti viņa ir diezgan liela, eh, bet ehm, šie cipari, se, sekojot tam līdzi nu, no gada uz gada, viņi pieaug, mhm. kas nevar ehm, nelikt domāt, vai gadījumā nav tā, ka eh, kristiešu vajāšana tas nav tikai pirmo eh, kristietības pirmo 300 gadu vēstures posms, bet arī turpinās arī šodien. Tā kā mm, šī, šī tēma, šīs temats man ir diezgan tūs, Jā, jo eh, es skatos parasti no divām perspektīvām. Eh, skatāmies uz tām valstīm, kur ticības brīvība tiek ierobežota, pateiksim tā, agresīvi, ehm, gandrīz jau fiziski, un mēs varam arī paskatīties no otras puses, kā arī tā saucamajās bagātajās valstīs notika līdzīgs process, bet ar citām metodēm. Tāpēc, eh, manuprāt, kristiešu vajāšanas jautājums tas ir aktuāls jautājums. Protams, manā dzīvē tas nav primārais, ja es ar to nenodarbojos, teiksim, tā profesionāli, bet um, tas mani satrauc. Tā es varētu to definēt no savas puses. Jā, vai tas ir saistīts ar atskaiti, ko baznīca veids katru gadu vispār par baznīcas situāciju, cik cilvēki ir kristīti, apglabāti? Šīs organizācijas nodarbojas tieši ar eh, šo jautājumu, ar mm. vajāšanu jautājumu. Un parasti, kad Vatikānā oficiālajā lapas pusē Vatikāna jūs parādā šī informācija, tad viņa arī parasti balstās uz tieši uz Open Doors uh, atskaiti. Jā, mm pieejama internetā. Un, nu, īstenībā diezgan interesantas lietas var atklāt, kad, kad um, pārlasīju šo, šo, šo lietu. Mm -hmm. Jā, tad eh, klausītājs šodien eh, sarunāsimies ar priesteri Arķemu. Um, Piedod, Dmitriju. <laughs> Dmitriju ar Kjomu, jā, jā, sajūta man eh, vārds ar uzvārdu, bet eh, jā, ehm, runāsim par eh, kristiešu vajāšanām šodien. Tā kā mēs esam tādā attālinātā veidā, mūs nevar sazvanīt, bet tu joprojām arī rakstīt īsiņas uz numuru 266 772 72, vai arī raksti e-pastu uz studija at rml.lv. Mēs arī priecāsimies, ja tu iesaistīsies šajā sarunā ar saviem kādiem jautājumiem vai komentāriem, ar savu kādu pieredzi, kas, jā, ar ko tu esi saskāries. Un, jā, tad kāda ir tā situācija ar vajāšanām šodien? Nu, tagad es jau, jau no savas iepriekšējās katehēzes esmu izdrukājis šo to. Un manā priekšā tagad ir atskaite par 2020. gadu, kas tika publicēta pagājušajā gadā. Mhm. Un, ja skatāmies uz um, valstīm, uh, kur notiek uh, tiešā veidā ticības apspiešana, nosauksim nu, to tā. Neiet runa tikai par katoļiem vai tikai par kristiešiem, bet nu, katrā ziņā tas ir desmit valsts. Es domāju, ka es varu to paziņot publiski, ja tas nebūs nekāds. Uh, neviens neapvainosies uz to, bet šīs valstis nevar, nevar, mēs nevaram brīnīties par šīm valstīm īstenībā. Te ir Eh, Ziemeļkoreja, Afganistāna, Somālija, Lībija, Pakistāna, Eritreja, Jemena, Irāna, Nigērija, Indija par brīnumu. Eh, protams, ka viņi monitorē daudz vairāk valstu. Un eh, pēc šīs pēdējās atskaites, kas ehm, tāpa pagājušajā gadā, mēs varam redzēt tādus ciparus, kā 760 miljoni kristiešu 50 valstīs tiek vajāti Un saskaņā ar šo e, jauno, e, to pēdējo vērtējumu, 309 miljoni no tiem e, viņiem, viņi cieš no augstā līmeņa vajāšanām. To varētu definēt. Ko mēs saprotam ar vajāšanu? Šeit ir tāda, viņi arī norāda to skaidru definīciju, ko viņi saprot ar tām vajāšanām. Mm. Protams, ka pirmām kārtām tas ir tad, kad kristieši tiek fiziski ietekmēti. Mm. Tas nozīmē, ka viņi varbūt tiek sisti Jā, mm. notiek mm. kaut kāda vardarbība, un arī pat tiek nogalināti. Tas ir pirmais un um, ļoti svarīgais tāds, un vissāpīgākais. Tas ietver arī teiksim, mantas konfiskāciju vai nezinu, darba ierobežojumus. Jā, jā mm. ir, ir arī citas lietas. Pirmkārt, eh, viņi nevar eh, dabūt labāko darbu, mm -hmm. vai pat tiek izmesti no darba tieši savu uzskatu dēļ. Mm -hmm. Līdz ar to um, ienākumus, ienākumus. Viņam mhm. nav kā dzīvot. Uh, nākošais tas diskriminācijas moments, tas ir tas, ka bērni uh, nevar tikt uz skolām. Faktiski tiek ierobežota iespēja iegūt izglītību. Uh, nākoša lieta - tas ir migrācijas jautājums. Jo ņemot vērā to, ka nav iztiku, iztikas līdzekļu, ņemot vērā to, ka bērni nevar iegūt izglītību, viņi tiek spiesti pat mm, pamest tās apdzīvotas vietas, kur viņi dzīvo doties bēgļu gaitās. Un galu galā mm, vēl tādas divas, varbūt mazliet mazāk svarīgas, bet tomēr svarīgas lietas, kā aizliegums būvēt dievnamus. Ja, mhm. kaut arī iespēja ir, bet eh, atļaujas nav. Ehm, līdz ar to pat brīžiem tiek liekts arī pulcēties mājās. Ja, mhm. ok, nevaram uzbūvēt baznīcu, tad varam būt mājās. Un viss ehm, nu, vis tāds sāpīgākais no šiem ir tas, ka arī netiek atļauta mm, krist, kristīgas kopienas reģistrācija, reģistrācija, reģistrācija jo mm. visās valstīs eh, visas, visas reliģiskas organizācijas tiek reģistrētas, bet, piemēram, kristieši, eh, kristiešiem tas nav iespējams. Ja. Pēdējā lieta, kas jau parādījās arī ziņās, bet tas jau nav iekļauts šajā lietā, ka, piemēram, Kalkūtas masas māsas ehm, Indijā Э, viņi parasti saņem ziedojumus no ārzemēm. Mhm. Un э, pēdējā laikā valsts, tieši Indijas valsts, viņam ierobežoja iespēju saņemt palīdzību no ārzemēm. Līdz ar to viņi, ja es nemaldos, tur bija viena viens bērnu nams, tagad neatcerēšos precīzi, jo es nu, lasīju, bet tā nepiefiksēju, par ko bija runa. Bet viņi pat bija spiesti aizslēgt bērnu pansionātu, kas mm. pastāvēja vairākus gadu desmitus. Tieši tāpēc, ka viņam nav līdzekļu, lai to uzturētu. Jo no nu, ārzemēm, kaut arī tiek ziedots, bet šos līdzekļus nevar nodot tālāk. Bankas konti nav pieejami, skaidrā naudā, protams, ka nevar paņemt lidmašīnu un atvest e, koferi ar naudu. Mm. Līdz ar to māsas pat tādā veidā tiek diskriminētas. Ja, tā kā to mēs varam, to arī Open Doors e, viņi definē to kā e, diskriminācijas pazīme, ka, pat ne pazīme, bet kā skaidro diskrimināciju. Mēs to varam definēt kā vajāšanu. Tad Tiek šādām. 309 miljoni kristiešu dzīvo tieši tādā situācijā, diskriminācijas situācijā. To mēs varam to definēt. Eh, man nav datu, es pat nu, nesmu to speciāli meklējis, cik tieši bija nogalināto un tā tālāk. Jā, jo es negribu tādas ar tādiem drastiskiem cipariem mm, nu, ņemties tagad, to var atrast. Jā, bet tas ir, lai mēs vienkārši saprastu šo uh, problēmas uh, mērogu. Mm. Jo, ja mēs paņemsim, ka, ka, ka katoļu pasaulē ir 1 miljards 300, kopā mm. kristiešu ir pāri 2 miljardi. Redzēt, ka faktiski viena ceturdaļa no kristiešiem mm. uh, dzīvo tādās valstīs, no kuriem gandrīz puse no tās ceturdaļas, faktiski viena astotdaļa, uh, e, tiek diskriminēti, mm. tiešā veidā diskriminēti. Tā kā tas, ja iet runa par tām valstīm, ja, kur, mm. eh, kur, protams, dominē islāms vai arī vietējas reliģijas. Un, protams, šeit vajag, vajag arī skaidri pateikt, jo neiet runa tikai un vienīgi par naidu pret kristietību kā tādu. Mhm. Jo brīžiem tie ir tādi ideoloģiskie strīdi. Vai eh, tāpat kā Romas impērija atkārtojas arī kārtība tiek uzskatīta kā spēks, kas apdraud esošo kārtību. Jā, mm. Piemēram, Indijā joprojām, kā stāstīja brāli mani brāļi, kas tur kalpo, ka Indijā joprojām, neskatoties uz to, ka tā pozicionē sevi kā demokrātiskā valsts, pastāv šī kastu sistēma. Jā, un, es esmu dzirdējis, ka biskupu nevar izvēlēt, eh, piemēram, ja viņš nav no eh, jā, attiecīgas. Tieši tā, kastas. kaut, ar, kaut arī oficiāli, teiksim, oficiālais dokumentos, likumos mēs neatradīsim šo diskrimināciju, bet šī diskriminācija ir praksē. Ja? Mm -hmm. Jo viena lieta, kas ir rakstīts, otra lieta, ka rakstītais tiek pielietots praksē. Tā kā nu, tāda situācija ir. Un, uh, ir jāapzinās. Un, eh, kā tu pats teici, vakarā, kad mēs runājam, ka eh, pat ehm, kristieši tiek turēti verdzībā, un pat Latvijā um, ir kristiešu grupa, kas vienkārši savāc naudu, lai šo ģimeni, kaut vienu ģimeni izspirt no verdzības. Tas ir ļoti labs. Um, Mm, eh, tāda, lieta, tāda laba liecība, ka mēs kā kristieši nevaram palikt vienaldzīgi. Jo jā, viņa arī ir man, mūsu brāļa un māsas. Un eh, es gribu tikai piebilst, ka es negribu to teikt, tāpēc, es nesaku to visu tāpēc, lai uh, kudītu uh, kristiešus, uh, kristiešu snaidu pret kaut kādām citām grupām, mm. kuri pateiksim tā, godīgi diskriminē kristiešus. Mm. Vienkārši, lai mēs saprastu, kāda ir problēma. Un lai mēs nedarītu tāpat. Un lai mēs nedrīkstam darīt tāpat. Jā, jā. Kaut arī, jā, kristiešu vēsturē, diemžēl, arī līdzīgi ir bijis. Diemžēl, jā. Mums arī tieši klausītājs jautā, kā mēs esot savā vietā situācijā varam palīdzēt kristiešiem, kurus vajā, tad tu nu pat minēji, mm -hmm. Jā, ka mācītājs Pēteris Eisāns ar zvaigzni austrumos, viņi mm -hmm šogad, tad uh, meklēja viņš arī pie mums uh, novembrī bija ēterā un stāstīja par to, mhm. ka viņam ir nepieciešami 7000, lai izpirktu vienu ģimeni, Jā. kura piedzīvo verdzību. Mhm. Kādas ir vēl iespējas? Um, pateikšu banāli. Jā, pirmā lieta, protams, ka tā ir lūkšana, bet lūkšana ar tādu uh, solidaritātes nostāju. Jā, mhm. jo es arī draudzē laiku pa laikam atgādinu, ka brīžiem paskaties ziņas, un tu zini, par ko lūgties. Un, protams, ka ziņās mēs par kristiešiem daudz nedzirdēsim, praktiski nedzirdēsim, bet es biju e, priecīgs, ka vismaz BBC kaut reizi gadā uzraksta, vismaz Krievu BBC uzraksta par kristiešu vajāšanām. Jā. Mm -hmm. Viņi tieši atsaucas uz to Open Doors. Katrā ziņā pirmais tas ir lūkšana par viņiem. Tad es, tad identitātes nostāju, ka viņi ir mūsu brāļi un tā ir viņu problēma. Mm. Un līdz ar to mēs nevaram būt, um, ar, dzīvot ar tādu nostāju, un tas ir viņu problēmas. Uz mums tas neatiecas. Mm. Otra lieta, būsim realisti, mēs nevaram mainīt eh, esošo pasaules kārtību tā ar vienu eh, lēmumu. Līdz ar to otra lieta, tas ir eh, tāpat kā mm, tas mācītājs, pameklēt iespēju, kā es varu iesaistīties. Mm. Jo noteikti šīs organizācijas, kuras monitorē vai organizācijas, kuras palīdz, mm. var kaut kādu ziedojumu viņam vienkārši nodot. Ok, lai tas ir tie divi eiro, bet es pieliku pūles. Es, un tad es, būs es cilvēki, kas ko. zina, kā, ko ar to jā, naudu iesākt. Jā, jā jo, protams, protams, ir jāskatās uzmanīgi, jo uh, ir arī uh, tādi viltus <laughs> organizācijas, mm. arī to, tie, kuri vienkārši grib um, mm, iedzīvoties, iedzīvoties jā, uz, uz, uz kristiešu vai uz, vispār uz cilvēku labestības. Bet katrā ziņā tas ir konkrēts, konkrēta palīdzība, lūkšana un finansiālais atbalsts. Mm. Jā, tad, jo, teiksim, piemēram, tie, kas lūdzās ikdienā rožu kroni vai Un vienu noslēpumu ir veltīta par vajātajiem mm -hmm. kristiešiem. Eh, un vēl viena lieta, es domāju, ka tas ir ļoti svarīga, jo mūsdienu pasaulē ir tāda, ja tu neesi medijos, tad tevis nav. Mhm. Mm. Jā, tiešām ta, tagad tas tā ir. Līdz ar to es domāju, ka ir šī lieta, par kurām vienkārši jārunā par mhm. kurām jāatgādina. Jo tas nav kaut kāda margināla problēma, kaut kādas marginālas grupas, mm. bet jāatgādina, ka tā problēma pastāv, mēs par to lūdzamies. Eh, es mm, tādās mm, draudzīgās sarunās laiku pa laikam vienkārši ieminēju, jūs zināt, jau lasīju to un to. Jā. Mm. Katrā mhm. ziņā, lai informācijas telpā šī informācija netiktu nobīdīta kaut kur malā. Mm. Lai tiešām mēs zinātu, ka tas tā notiek. Okay, par to nerakstīs Delfos, bet Katolis LV par to gan var uzrakstīt. Jā. Mm. Tā kā, jo, nu, es varu nošērot savā Facebook mm. profilā. Jā, un, tieši tā, jā. jo es pat arī pamanīju, starp citu, ka ir tāda lieta, ka pat kristieši nevienmēr e, grib nošērot lietas, kuras ir kristīgas, jo draugi mums ir dažādi un nevienmēr tas var sastapties ar atbalstu no draugu puses. Jā. Mm. Ne visi liks laikus, jā. bet katrā ziņā iet runa par to, lai informācijas telpā tas pastāvētu. Ja, mm. Lai mēs tiešām, lai mūsos būtu dzīva šī apziņa. Ja, jo laiku pa laikam tas nobāla, problēma aiziet malā, jo mm. mums, uz mums neatiecas un tā tālāk. Jo mēs nezinām, kas būs pēc teiksim, 50 gadiem arī Latvijā. Mm. Kas zina? Jā. Jā, tātad mēs varam, varam lūgties katru dienu par kādu tēvu reizi par šiem vajātajiem ticības brāļiem un māsām. Varam tad arī uzmeklēt Latvijā. Es domāju, jā, ka tāds visdrošākais noteikti avots ir. Mm zvaigzne austrumos. Zvaigzne austrumos, varbūt arī karitas. Karitas, no. jā. Mm -hmm. jā mhm. tādas eh, zvaigzne austrumos būtu vietēja organizācija, karitas būtu starptautiska organizācija, kurai tad var eh, šo informāciju prasīt un arī piedāvāt savu palīdzību un atbalstu. Eh, Pēteris Eisants noteikti ar prieku to informāciju sniegs un, un, un arī dos jums parādīs, kā jūs varat atbalstīt arī praktiski šos vajātos kristiešus Um, vai šodien par vajāšanām mēs varam runāt tikai tādā fiziskā veidā, vai tas ir kaut kur tevis nu, nosauktajās valstīs, mm. Indija, Afganistāna, Koreja, Ziemeļkoreja, vai ir vēl kāda cita mm. veida vajāšanas, varbūt mm. šeit pat. Nu, ir, ir arī tāda tematika, par kuru mm, jārunā ļoti piesardzīgi, bet vienlaicīgi klusēt nevar. Jo par uh, mūsu pašu mājām, par Eiropu uh, Eh, no vienas puses, eh, jāsaka godīgi, ka mums nav jau tā, ka mums tas kristiešu vajāšanas ir eh, nu, tādas fiziskas, noteikti nē. Mm. Jo es vienmēr saku, jo brīžiem, brīžiem gadās, kad medijos parādās informācija par to, ka kāds tika nu, teiksim, piekauts vai kādam tika uzbrukts viņa kaut kādu uzskatu dēļ, vienalga mm. kādu, man vienmēr rodas jautājums, vai tas bija tieši uzskatu dēļ. Mm. Jo brīžiem, ja huligāns uzbrūk ne jau tāpēc, ka viņam nepatīk vai tā orientācija, huligāns uz, uzbrūk, jo viņš ir huligāns. Ja? Mm. Jo viņam vajag tavu iPhone, bet, nu, nu ok, iPhone varbūt nav izdevīgi tagad zakt, ja? jo viņam vajag tavu, tavu maku. Yeah. Ja? Uh, bet um, tomēr, ja mēs runājam par kristiešiem Eiropā, uh, arī mēs varam uh, pateikt, ka es izmantošu tādu, varbūt, um, tādu metaforu. Ja? Uh, ja paņemt vārdi un izvarīt un iemest to eh, vardu, verdošā ūdenī, tad eh, vārdi izliks, jo viņi ir karsti. Mm. Bet, ja to ieliksi augstajā un sāksi pamazām, pamazām sildīt, nu, okay, viņa vienā brīdī izvarīsies. Mm. Eh, protams, tas ir tikai metafora, <laughs> man nav nekas pret vārdiem, vārdiem <laughs> bet Eiropā tieši mēs varam sastapties, jo to mēs neredzam tādā sadzīves līmenī. Tā nav. Bet, piemēram, akadēmiskajā vidē, Ehm, tie vecie profesori, kuri jau izstrādājuši savu vārdu, kuri ir tādi zinātnīs mastodonti. Viņi var atļauties runāt bieži vien visu, ko vēlās. Pat ja viņi ir tādi katoļi, ehm, konservatīvi un tā mm. tālāk. Turpretī eh, jau jaunā zinātnieku generācijā, diemžēl, ja tu esi konservatīsts, eh, tādā plašākā šī vārda nozīmē, vai tu ehm, esi dzīvo ar kristīgām vērtībām un to neslēpj tad eh, bieži vien gadās, ka eh, tavas karjeras iespējas ir krietni ierobežotas. Jā, jo tiešām akadēmiskajā vidē jau pastāv uh, tāds, mm, varētu teikt, Latvijā varbūt tos, tas ir mazāk redzams, bet jau mm, rietumu universitātēs tas jau skaidri var redzēt. Ja tu neatbalsti radikāli kreiso uh, narratīvu. Līdz ar to visticamāk, ka tev nav izredzu eh, mm. tikt eh, ātri, tikt tālāk. Savukārt tie, kas jau ir tikuši tālāk, viņi var būt atbrīvoti. Ja? Mm. Pietiek tikai varbūt pat vienu tvītu ierakstīt, un tu vari zaudēt darbu. Jā, tā, ja es ierakstīju, tad tev visiem jāatvainojas pat to priekšā, kuriem tu nesi e, neko izdarījis. Tā kā līdz ar to mēs varam redzēt interesantu lietu, ka vārdas brīvības vārdā, atvainojiet par tādu kalambūru, tiek ierobežota vārda brīvība. Jā, mhm. un tas ir, <clears throat> atvainojiet, tas ir tiešām ļoti bīstama situācija, jo šeit uh, nenotiek eh, agresīva, uz, agresīvs uzbrums, uzbrukums fiziskā veidā, kad mēs varam pateikt, notiek ļaunums. Mm. Bet ir problēma, ka aiz labiem nodomiem slēpjas. Eh, aiz, lab, aiz labiem darbiem, aiz labiem vārdiem slēpjas eh, ļauni nodomi. Mm. Ja, līdz ar to šeit mēs varam redzēt, ka zināmā mērā diskriminācija notiek arī Eiropā. Un tas ir tikai akadēmiski. Bet tur arī sākumā minēju, ko es gribētu atkārtot, to, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Jā. Jo mēs mhm. varam ļoti viegli pārprast un saprast dažādi, ko nozīmē, uh, ko nozīmē konservatīvs, ko Jā. nozīmē kristīgs. Tas arī, arī, arī var redzēt arī šodien. Es negribu runāt par šīm pandēmijas lietām, bet es biju pamanījis, ka tieši ar Jēzus vārdu uz lūpām eh, tiek sludināts lietas, kuras ar kristietību, kuram ar kristietību nebūtu jānodarbojas. Teiksim tā, jā, pateikšu, varbūt tā delikātāk. Eh, jo eh, var arī gadīties no otras puses, arī kristietis, kurš varbūt stiprs savā vidē, varbūt tādu pieeju noteikti esat varbūt, varbūt kādreiz sastapušies ar tādu situāciju, ka tu ej baznīcā, ok, meitene ienāk brunčos, īsos, un uzreiz viņai uzbruk. Ja. Mm. Tas, protams, tas ir tādā sadzīves līmenī, saka, kā tu esi atnākusi, ja, un tā tālāk. No vienas puses, skaidrs, ka jāievēro pieklājības robežas. Pamēģini uz Vatikānu ienākt īsos bruņķos, nelaidīs. Ja. Mm. No otras puses, kā lai to es to izdaru? Ja, un brīžiem šis, eh, šis uzmanības pievēršana vai nu, tāds tāda pateikšana, nu, varbūt sagriebies kaut kā labāk vai pieklājīgāk, notiek diezgan agresīvā veidā. Tā kā mēs arī esam spējīgi būt agresīvi. Tā ir taisnība. Jā, bet no otras puses, mēs arī nevaram būt tādi jēriņi, eh, atvainojiet par tādu varbūt ne īpaši labu salīdzinājumu, eh, kuru katrs var, kuram katrs var iesist. Jā, mm. Arī šeit jābūt, e, jā, jāsaglabā līdzsvars. Tevs Pēņķis mūžīgo viņam mieru kādreiz teica, ka bieži vien jebkurš grēks tas ir pārspīlējums uz vienu vai uz otru mm. pusi. Vai nu labajā, vai nu kreisajā grāvī, to esi nevis pa ceļu pa vidu. Tā kā šeit ir arī kristiešiem jābūt uzmanīgiem. Lai kristietis nediskriminētu kādu viņa ticības dēļ, ko mums nozīmē reizē teiksim, dzīvot ar šo pārliecību, ka, ka ārpus baznīcas nav pestīšanas. Mhm. Mēs vakar mhm. svinējām Jēzus Kristību Jā. Mhm. dienu, kas atgādina, Jā. cik svarīga ir kristība. Teiksim, lai nebūtu tā galība, ka es saku, ah, nu vienalga, visas reliģijas mm. ir vienādas, bet tāpat laikā arī, lai nav tas, ko saka Pāvils Francis, ka mēs nodomājam prozelītismu un kas mm. sakal būtu otra galība. Mm. Kā mēs varam saglabāt šo respektu pret citām reliģijām, reizē arī Es domāju, ka ir divas lietas. Eh, Pirmkārt, tas ir skaidrs savas identitātes apziņa un vērtēšana. Mhm. Es vērtēju savu identitāti, tas priekš manis nav eh, kaut kas, nu, kaut kāds eh, vienkārši dzīves daļa. Ja? Šodien braucu ar Volkswagen, un rīt es mainu to uz Toyota, jo Toyotas esot labāks. Mm. Šeit ir tā, ja kristietis labi apzinās, kāpēc viņš ir kristietis un kāpēc šīs vērtības ir vērtības, tad nav problēmu ar to, ka kāds um, izjauks manu pasauli eh, vai manu pasaules uztveri, uztveri ar to, ka viņam ir citi uzskati. Tad, tad es nu, nejūtos apdraudēts, ka Jā. blakus man ir budists Jā. vai musulmanis. Tieši tā. Mm. Tas, nozīmē, eh, tas nozīmē, ka es esmu nozīmē, kādu tagad to piedēvē eh, kreisie eh, liberāļi. Eh, es saucu, saucu to par kreisiem liberāļiem, jo es pats esmu daļēji liberāls, bet ne kreisais. Bet tolerance nozīmē to, ka es piekrītu tam, ka ir cilvēki, kuru uzskatu kuru uzskati nesakrīt ar maniem, bet es mhm. dodu viņam tiesības uzskatīt savādāk. Ja? Mhm. Jo prozelitisms uh, mūsdienu izpratnē nozīmē, ka es uzspiežu savu pārliecību, te obligāti jābūt nokristītam. Eh, nē, eh, mēs dzīvojam ar tādu veidu, tādā veidā. Mēs vienkārši liecinām, ka tas ir manas vērtības. Mhm. Ja gadījumā kāds pajautās, kurdu dzīvo mācītāji, <laughs> nāc un skaties. Ja? Mm. Eh, tāpēc es teiktu, tā, ka mm, mēs dzīvojam šajā pasaulē, liecinot šīs pasaules priekšā, ka šīs vērtības ir vērtas, lai dzīvotu saskaņā ar tām. Mm. Bet es, mēs tās vērtības neuzspiežam un ļaujam dzīvot citam, ja viņš vēlās dzīvot savādāk. Ja. Mm. No, no otras puses, protams, eh, šeit jā, jānoliek arī zināma robeža. Ok, tu vari dzīvot kā tu vēlies, uh, bet arī tu neuzspied man dzīvot eh, tā, kā vēlies tu. Mhm. Jā, tā kā šeit arī atkal mēs saglabājam zināmu līdzsvaru ka divas lietas eh, - pārliecība par savu, eh, par savām vērtībām, par savu dzīves filozofiju, par savu ticību, un otras puses eh, - tolerance šī, šī vārda kristīgajai nozīmē. Es dzīvoju, ļauju dzīvot citiem, bet, jā, bet arī es esmu gatavs parādīt arī citam, kā dzīvoju es. Mm. Tā kā es, es tā to redzētu, tad, protams, vienkāršojot diezgan, bet no. Nu. Jā, mums ir klausītājs Jānis, kas raksta, ka viņam liekas, ka šī vajāšana un diskriminācija ir arī tad, kad mums liedz piedalīties svētajā misē tiem, kas nav vakcinēti. Um. Šeit nu, tas ir īstenībā diezgan grūts. Pirmkārt, es gribu pateikt, tā, tas noteikti nav teoloģisks jautājums. Mm. Ja? Um, šeit um, es atbildētu tā, man pagaidām nav datu uh, ka, uh, eh, par to, ka kāds izmanto uh, šo sistēmu ar tiem QR kodiem, lai tieši, tiešā veidā diskriminētu kristiešus. Tas ir mm. viens. Ja? Uh, līdz ar to es pieļauju, ka šis instruments kaut kādā brīdī var tikt izmantots. Ja? Mm-hmm. Tāpat kā vārda brīvība, var būt izmantota, lai ierobežotu vārda brīvību. Ja? Mm-hmm. Vārda brīvība ir laba lieta, bet varam to izmantot ļaunumam. Uh, šajā gadījumā es nepateiktu tā. Ja, jo, nu, lai ko es tagad nepateikšu, noteikti <laughs> būs kādam būs, kaut kas nepatiks. Kādam kaut jā. kas nepat, nepatiks, jā, tas noteikti. Bet uh, pašlaik es neredzu, lai tā būtu diskriminācija tādā veidā, ka kāds, to iz, ka kāds izmanto šo instrumentu, lai liektu ņemt mm. dalību mm. misē. Mm. Ja? Jo, <clears throat> jo, diemžēl, nu, e, situācija ir tāda, kāda ir. Ja? Es pateikšu tā, ka mana mamma bija maza, mm viņa man stāstīja. Mana mamma un viņas tante mazliet vecāka, starp viņām laikam seši gadi. Eh, un vecmamma eh, viņus veda uz baznīcu. Tas, tie bija 70. Mm, gadi. Mhm. Viņi jau dzīvo Rīgā. Un eh, komsomolieši stāvēja pie baznīcas un jaunus cilvēkus nelaida. Ja, mhm. tu vari iet, bērni gaidīs ārā. Ne? Un jau vairāk tā kā viņi dzīvoja vienā rajonā, tie komsomoli jaunieši zināja, ir, un pēc tam viņi sastāpās nu, skolā ar tām vajāšanām. Ja. Šeit bija skaidri parādīts, ka valsts izmanto savu resursu, lai liek cilvēkam ņemt līdzi misē, dzīvot saskaņā ar saviem uzskatiem. Mm. Uh, šajā gadījumā vismaz es neesmu sastāpies, uh, lai, lai, lai šis instruments tiktu izmantots tieši šim nolūkam. Mm. Tas nozīmē, ka viņš tiek izmantots, uh, lai cilvēks netiktu uz baznīcu, netiktu uz uh, pētniecības centru un tā tālāk. Ja? Mhm. Eh, šo epidemi, epidemioloģisku apsvērumu dēļ. Bet es nedomāju, ka kādam ir tāds nodoms, ka mēs izdomājam QR kodu tieši lai vajātu mm. kristiešus un viņam liektu pieeju uz baznīcu. Tā kā es to tādu izsvērtu, bet es neizslēdzu to problēmu, ka tas var būt izmantots. Jā, un tieši tāpēc eh, jā, es, man nav nekas pret QR kodiem, bet ar vairākiem bet. Mhm. Jā, tā kā šeit ir viens tas, bet jā, viņš, tas var būt izmantots. Tā kā es to tā atbildētu, saprotu, ka diezgan tāds apcikājums. Bet... Nu. <laughs> jā, galu galā tas arī ir eh, šobrīd, teiksim, vakcīna ir veids, kā mēs esam atraduši, ka mēs varam cīnīties ar vīrusu. Un, tā ir mūsu kopēja eh, visa problēma. Tad tie, kas nevēlas vakcinēties, tas ir tas viņu ieguldījums, kā viņi var palīdzēt šī vīrusu ierobežošanā, tad nepulcējoties eh, publiskos pasākumos, un komuniju un sakramentus var saņemt individuāli mm -hmm. joprojām. Jā, jā. jā, ar priesteriem mm -hmm. var piezvanīt un aiziet uz grēksūdzi, mm -hmm. saņemt svēto komuniju, dievkalpojumiem var sekot, kur radio Marija var sekot Facebookā, jā. YouTube. Tā kā šīs visas iespējas mm -hmm. ir arī arī nevakcinētajiem. Jānis tāpat arī jautā, kāpēc radio Marija grib skanēt Latvijā, ja tur jau ir Latvijas radio. Bet es domāju, ka mēs vienkārši varam nodrošināt dažādību. Dažādību tieši tā. Un, Jā. Jā. Tā kā ir vairākas iespējas. Mm -hmm. un, eh, cilvēki, mēs zinām, ka Krasnodēļā ir cilvēki, kas klausās gan Latvijas, gan Radio mm -hmm. Mariju, gan Kristīgo radio un citus. Kā, es domāju, mēs mhm. varam tikai, tikai uh, nodrošināt. Nu, es te varētu piebilt, piebilst, jo mana pēdējā pieredze liecina par to, ka ļoti daudzi vecie, veco cilvēku gājumā, cilvēki vecajā, vecāka gājumā viņi neizmanto internetu, radio paliek viens tāds eh, no, mm. ies, viena no iespējām, kā būt dzīvot līdzi baznīcai. Un Latgales radio, viņa nav līdz galam kristīga, kaut arī to uztura katoļu baznīca, mm. jo viņas eh, šis Latgales radio uh, Piedod, ka es nevaru būt ne savā jautājumā iejaucos, bet šis, šis Latgale, Latgales radio tāds formāts bija savādāks. Un kad tā pagāja, kad bīskaps Buldis to pārņēma, jā, ar visiem tiem parādiem, uh, tad viņi tikai var daļu no ētera izmantot evangelizācijai, misijai, rožakronim un tā tālāk. Viņi nevar ēteru. Mm. Savukārt, uh, Radio Marija formāts ir savādāks. Mm. Tas ir strikti katoļu, nav komerciāls. Un kā... Latgales radio nosaukums jau parāda, ka tas ir vairāk vērs uz šo Latgales Jā. kultūra telpu mm. un Radio Marija, ka ir cits. Um, Atgriezīsimies pie tēmata. Jā. jā. jā, tad uh, Kas ir vēl varbūt tās, ko tu mhm. gribētu teikt šo vajāšanu mhm. kontekstu, atgriežoties pie temata, jo tava mhm. uzruna Facebookā bija jā, diezgan. Jā, pusotru stundu lietu. <laughs> es arī daudz, daudz ko sajaucu, bet nu nekas. Eh, vēl viena lieta, kas mani ļoti uztrauc, eh, runājot par Eiropu vai, teiksim, par eh, to, teiksim, par, teiksim, to plašāk par rietumu pasauli. Diemžēl, bet ir arī noziegumi, kuri tiek motivēti ar naidu pret reliģiju. Piemēram, uh, vandālisms. Mm -hmm. ja? Jo no vienas puses mēs varam runāt par to, ka mm, tā ir vārda brīvība un tā tālāk, ja? bet uh, katrs ir brīvs, katrs var, uh, katram var būt savi uzskati. Un, teiksim, ja katoļiem ir kaut kāds īpašums, piemēram, baznīca, un tev kaut kas nepatīk šajā baznīcā, man rodas jautājums, vai tas dod tiesības apzīmēt baznīcas sienas, vai tas dod tiesības izsist logus Ja, vai tas dod tiesības ieiet baznīcā un profanēt eh, kaut kādas kulta lietas? Ja, jo šajā gadījumā uh, notiek liela problēma. Ja, jo uh, cilvēks no vienas puses uh, varbūt taisnīga, taisnīgu dusmju vadīts, izdara kaut ko, uh, Bet šeit rodas jautājums, vai, vai viņš vai ne, nepārkāpj šīs vārda brīvības eh, vai vispār brīvības robežas. Jā, jo, mana brīvība nedrīkst kaitēt otram. Eh, jā. Tas ir viens, jā, bet arī eh, mana brīvība, protams, beidzās tur, kur sākas otra cilvēka brīvība, mm. bet ir viena nianse ja otrais cilvēks eh, pasakā, tu vari mani sist, tas nenozīmē, ka es varu sist. Ja? Jo it kā viņš eh, dod tev atļauju, ja? tava brīvība var sniegties tālāk. Tā kā pat ja cilvēks ir dusmju vadīts, pat ja, teiksim, ka Kanādā bija tā nesena problēma, kad notika vietējo iedzīvotāju asimilācija, tas bija valsts projekts, es to gribu pasvītrot, mm -hmm. un šajā valsts projektā tika iesaistīta arī katoļu baznīca, katoļu pansionāti, nu, ne pansionāti, bet, jā, eh, jā, jā, bet bērnam. bērnam. Un, eh, diemžēl tie, eh, tie bērni netika pieskatīti, viņam netika nodrošināta attiecīga nu, palīdzība, eh, kopšana, un bija atrasti arī fakta, faktiski kapsētas. Ja? Mm. Bērns nomira tur. Nu, Izsvitoja no, izsvitoja no sarakstiem, ieraka, un neviens tur ieraka zemē, un neviens tur neņemas, ne, ne, ne, neliekas, nezinis. Uh, Un, protams, tas izraisīja dusmas eh, kanādiešos. Ja? Un eh, tad arī katoļu baznīcas tika profanētas. Ja? Mhm. Un šeit rodas jautājums, ja mēs vēlamies panākt taisnīgumu, eh, tad mana tēze ir tāda: taisnība jābūt taisnīgai. Ja? Mhm. Piemēram, kurš bija izdarījis šo noziegumu, lai viņam jāatbild. Mm Bet kāpēc, piemēram, man, kā kristietim, ok, ne man, bet Kanādas biskupam, kā kristietim, mm. būtu jāatbild ar to, ka viņam izsita logu katedrālē? Ja? Mm. Tā kā šeit, šeit sanāk, ka taisnīgums nav taisnīgs, taisnība nav taisnīga. Mēs varam saprast šo rīcību, bet jā. viņa neattaisno. Jā, viņa neattaisno. Mm. Jā. Tā kā šeit ir, šeit ir tāda lieta, ka, piemēram, vandālisms tas ir viens no noziegumiem, kas ir. Mm, mm, kas pārkāpj brīvības robežas. Ja? Līdz ar to mēs varam arī pateikt, kas ir reliģiski motivēts. Jo, eh, teiksim, man kā katolim arī bija dusmas uz to, ka kā rīkojās tā laika eh, šo bērnu nāmu vadītāji. Ja? Mm. Bet eh, es apzinos, ka mm, es nevaru līdz ar to iebraukt uz Kanādu, meklēt to veču <laughs> un viņam sasprāst degunu. Ja? Ja, vai viņam izsist logu. Ja? Tā kā šeit ir, šeit ir mm, tāda motivācija uh, Eh, kura eh, nu, nav pareiza. Es domāju, ka mēs varam pagriezt otrā, lai mēs katoļi savā sašutumā, piemēram, mm -hmm. Ka lielā mērā šobrīd daudzi musulmaņi cieši no tā, ka lūk, ir musulmaņu zemes, kur tiek vajāti mm. -hmm. kristieši, un tad mēs to pārnesam uz visiem musulmaņiem. Ka, lūk, jūs esat tādi. Jā. Jā, mhm. mēs nelaidīsim viņus nu, mhm. tagad savā zemē, tos bēgļus un tā tālāk. Eh, kaut arī jāsaka, ka katoļi ir daudz tolerantāki Ja, jo, piemēram, ja mēs paskatīsimies ar to, kā, kā pāvis tiekas ar uh, musulmaņu uh, augstākajiem reliģiskiem vadītājiem, mm. ja, ka šis dialogs notiek. Ja, līdz ar to kaut kāda veida dialogs notiek. Es domāju, ka arī nu, islāmā tas var būt skaidrāk redzams, bet es tas ir reliģijas izmantošana citiem nolūkiem. Tāpat kā eh, līdzīgi ar šo situāciju, ka QR kodu var izmantot arī kristiešu vajāšanām, mm. piemēram, Latvijā. Jā, šeit Bet arī līdzīgi... kā mēs šeit pat izturamies pret neticīgajiem vai jā. pret citādi orientētajiem, mm. vai tas arī no mūsu puses arī var būt mm-hmm. ļoti tāda. Jā. Diemžēl, diskriminējoša vai pazemojoša attieksme ka lūk, es ar tiem mhm. neko neturu. Jā, līdzīgi sanāk, sanāk šī situācija, ja, ka no vienas puses manas vērtības ir ok, mm -hmm. bet uh, tad tolerance klibo. Mm -hmm. ja, tā kā šeit jābūt divām kājām. Ja. Mm -hmm. Tā kā, jā, līdz ar to eh, es domāju, ka mēs redzot eh, attieksmi pret katoļiem, mēs varam nu, būt uzmanīgi pret to, lai nedarītu to pašu. Jā. Mhm. Jo okay, atgriezīsimies varbūt pie pirmiem kristiešu gadsimtiem. Ja mēs palasīsim apologijas, tā paša Justīna apologiju, tas eh, ir tad, otrais eh, gadsimts. Otrais gadsimts jā, tad, tad, tad mēs redzēsim ļoti interesantu lietu, ka viņi šajās apologijās, eh, vismaz pirmajās apologijās, vēlāk, vēlākās apologijas jau ir nu, diezgan agresīvas. Agresīvas, jā, attiecībā uz judaismu, uz pagānismu, bet vismaz tās pirmās apologijas, tad mēģināja skaidrot, ka mēs nedaram neko ļaunu. Ja? Mm. Viņi nevis uzbrūk, bet skaidro. Ja? Mm. Es domāju, ka mūsu metodika jābūt arī tādai. Mēs nevis uzbrukam, bet skaidrojam, kāpēc mēs esam par kaut ko un pret kaut ko. Mm. Ja? Un, protams, nedrīkst nosaukt par uh, idiotu cilvēku, kurš nepiekrīt maniem argumentiem. Ok, nepiekrīt, ok, bet mums ir diskusijas telpa. Mm. Es esmu vienmēr par dialogu. Jā, tad dialogs. Es tieši gribēju vairāk kārt eh, šīs sarunas laikā pieminēt to, ka ļoti, es domāju, ka šis, ko mēs runājam, ir ļoti svarīgs. Pāvesta dokuments visi brāļi. Jā, fratelli tutti, ko mēs mm -hmm. lasījām, viņš tieši runā par šiem tematiem, mm -hmm. kā mēs varam būt dialogā ar jā. visiem cilvēkiem. Mm -hmm. Un mums tas ir pienākums. Tieši šis jā, tolerances jā. jautājums ir, ka es mhm. esmu dialogā nevis mm -hmm. tur par pret, bet mm -hmm. kā mēs varam jā. veidot kopīgu kaut kādu jā. Mm, sarunu. Es domāju, ka kristieši pirmkārt mums ir tas sadzīves līmenis. Protams, ir daļa no kristiešiem, kuri augstos amatos, kuri var veicināt kaut ko, bet ja mēs runājam par mums parastiem, pie kuriem es arī piedaru, tas ir sadzīves līmenī. Mm. Jā, piemēram, eh, nu, negribu varbūt pateikt, teikt tramālos jautājumus, jā, bet nu, iedomāsimies, ka mm, es svinu Kristus dzimšanas svētkus, eh, bet eh, mani kaimiņi, viņi ir neticīgie. Ja? Mm -hmm. Es nevaru eh, tagad ar viņiem nesveicināt, o, pat, pat labākais piemērs. Svētdien katolis iet uz baznīcu, bet es redzu, ka kaimiņš skalda malku. Ja? Mm -hmm. Vai es viņu notiesāšu vai nē? Mm -hmm. Vai ejot garām, sasveicināšos un nepateikšu, ot, bezdievis tagad malku skaldē. Ja? Mhm. Jo varbūt viņa vērtības nesakrīt ar manām vērtībām, lai to malku skaldē. Ja? Tas nozīmē, lai manī nebūtu naida pret citādi Ja? Bet no otras puses, es arī neļaušu viņam eh, piespiest mani skaldīt malku mm. manā, manā mājā un, un manā. pārmest man, ka es to nedaru mm. svētdien. Ja? Tā kā šeit atkal tas līdzsvars tādā sadzīves līmenī. Eh, es domāju, ka naids. Naids tas ir lieta, kura būtu vienkārši jānoliek malā. Eh, mm. Emocijas būs vienmēr, bet nedrīkst balstīt tieši uz emocijām attieksmi. Vai varbūt Jā. tieši otrādi izrādīsies, ka šis kaimiņš palīdz kādam sirgalvim, kurš nav varējis saskaldīt mm. malku un lai viņam jā, ir kurš nu krāsni jā, vispār. Tad, jā, tad. jā, arī tāda kazuistika varētu būt. <laughs> Jā. Bet katrā ziņā es domāju, ka netiesāšana, jā, jo mēs esam, eh, esam pieraduši un nu, nu pie ātriem lēmumiem. Ja? Mēs uz mm. grūtiem, uz grūtiem jautājumiem meklējam vienkāršākas atbildes. Ja? Eh, es esmu saslimis, jo Dievs mani nemīl. Ja? Nu, mm. viss, ja? Bet vai tas tā ir? Ne? Eh, viņš skalda malku, jo viņš speciāli to dara, jo viņš zina, ka esmu katolis. Mm. Nē, viņš par to varbūt nemaz nav domājis. Es domāju, ļoti bīstama eh, arī tāda nostāja, ka mani tagad vajā. Ja? Nē, varbūt cilvēks dara to ne tāpēc, ka mani vajā. Jā, mm. tikai vienkārši viņam ir tādi uzskati. Jā. Eh, nevar piedēvēt otram eh, kaut kādus motīvus, ja tu neesi pārliecināts, ka tas tā ir. Ja viņš skaidri to parādīja, tad jā. Mm. jā. Tā kā šeit tāda sadzīves līmenī bez naida, eh, ar, ar toleranci kristīgai šī vārda nozīmē, un atkal griežoties, eh, turēties stipri pie tām vērtībām, kas priekš manis ir vērtības. Tas nozīmē, ka studēt to savu ticību, izprast to, lai arī tad es tiešām būtu ar to eh, stingro mm. mugurkaulu un mani nevarētu Jā. tur sašūpot kāds. Es pavisam nesen esmu pabeidzis visiem stāstu tagad, tāda Filipa Dženkina grāmatu Cīņas par Jēzu, Eh, latviešu valoda viņas nav, ja krievu valodas bija lasījis to tulkojumu. Un autors ļoti interesanti noslēdz šo grāmatu. Viņš raksta par visiem pir, par pirmiem konciliem, mm. kā tur viņi strīdējās, ja, kādas tur bija nianses, vai jēzum viena griba vai divas, viena daba vai divas. Un viņš saka, nu, kāda starpība mums šodien, 21. gadsimtā, par to, ka viņi tur strīdējās. Bet viņš ļoti skaidri pasaka, ja ticība Ja par ticību netiek domāts, ja par to netiek diskutēts, ja tas netiek pētīts, šī ticība un šī reliģija piepildās ar kapsētas mieru. Mm. Tur visi miruši, un tur nekas nenotiek. Ja? Hmm. Līdz ar to pētība nebūtu kā Nu, varbūt nelabi izmantot kapsētu, jo kapsēta ir svēta vieta, lai, lai kristietība nebūtu. Pāvils saka, muzejs. Muzejs, jā, jā. varbūt labāks jā, šis, šis iedzīvs. Muzejs, jā. kur viss ir aiz stikla durvīm. Jā, tas vienkārši nedzīvs, stāv. Jā. jā, tieši tā, tādas vaska figūras. Nē, kristietība ir dzīva, līdz ar to par to ir jāzina, par to ir jādomā. Un jā, jautājums par to, kāds bija Jēzus, tas ir vēlāk atspoguļojies uz mm. tieši sadzīves līmenī, uz maniem lēmumiem. Mm. Tā kā esmu par teoloģiju. <laughs> Jā, Pāvils Francisks zvaigznes dienā sacīja, ka mums ir jāmācās no šiem austrumu gudriem, kuri nebaidījās šaubīties, uzdot jautājumus mm -hmm. un meklēt atbildes tas pieder pie mūsu ticības, tad varbūt Priester Dmitrija varētu kādu īsu lūkšanu par vajātajiem kristiešiem, un mēs varētu noslēgt šo katehēzi. E, Īstenībā spontānas lūkšanas man nav labs, e, <laughs> nav, nav mana e, stihija, stihija jā. Mm. Tā kā es piedāvāju vienkārši kopā palūkties tev reizi, jo tas būs vislabākais Kristus vārdi, lai Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Jā, paldies!